Otsailak hogeita lau gaur artea da hau hon albistegia duzu eh? berrio zar irratiaren albiste kizuna, ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, si, ate irekien jarduna urtsintxa aurre eskolan. Berrio zarko udalaren urtsintxa aur eskolak horre matrikulazio kampainan bete-betean sarturik dagoela eta mendialdea eskolak egin bezala ate irekien jarduna eginen du biharra txaldeko lauterditan 2000 amabost, 2000 amase sei ikasturtean aurre inskripzioak eginen dituzten familiei zuzendua dago jarduna baita eskolan dauden familiei ere beti ere berriozarko udaleko aurre eskolako proiektu pedagogikoa eta iziketa taldea ezagutu ditzaten. Eta hilabeteko azken aste azkenean ere otzaileko osoko bilkura eginen da. Eta nola ez osoko bilkuran ez dira mozioak faltako mila bederatzereun daugita mezortzeko maiatzean San Cristobal gotorlekuko iesaldian fusilatutako hainbat gorpu espartz eta dermioko bitik ateratzea aldarrekatuko duen mozioa zaparte nabai eta bildu udal taldeak aurkezturiko mozio bi egonen dira bata hasana haliek intzaile asajararrari asilo politikoa ematearen aldekoa eta bestea burlatako faurezia lantegiaren itxieraren kontrakoa. Azkenik mola eta sanjurjoren gorpuzkiak leku zaldatzaren aldeko eta frankismoaren apologiaren kontrako mozioa aurkezuko dute udal talde berdinek udalbatza biharratxaldeko seiterretan ospatuko da eta beti bezala berriozar.es horri aldean edota eguzkiplaza.neten ikusgai izanen da zuzen zuzenen. Eta berriozarko Ateneoaren itzaldia bihar asteazkenarekin ere eginen da garazi. Eta urretan merkataritza eta inbertsuen itun transatlantikoa TTIPA azergai izanen da Europa eta Amerika arrestatu batuen artean martxan jarri nahi den makro proiektu honen nondik norakoak ez dira horretarako jantzitako izlaribik parte hartuko dute Ateneotarren ohiko bilkuran Josu Osta eta Mikel Saralegi hain zuzen itzaldia biarratxeleko zazpiretan kulturgunean eginen da. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua oso deitu egongo dela dio gaurko iragarpenak, noiz behinka zaparra da txiki ertainak botako ditu eta baliteke ekaitza eren lehertzea. Ilurkota gaur bosteun zazpireun metrotara egongo da, atxalde gau partean igo eta azken orduetan mila metro inguruan egonen delarik ipar mendebaldeko aizea ulbizia ebiliko da bora da gogorrekin. Atxaldean indarra galdu eta ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturei daukionean gaur maksimoak nahikoa edo nabarmen jeitsiko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datuzen orduetan berrio zari erratiaren sintonian. FMiko egun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.